kion arboi faras por homoi cae climato. Ciu kiel infano estas grimpinta sur arboin, tius cias. Arboi estas mirindai, ne nur por grimpado, ili donatsas oxigenon cae ombron, liveras lignon cae fructoin, ili estas gravai alianzanoi contra la climata criso. Cial ni besonas arboin? Cio precise estas arboi? El biologia vido, ili estas longe vivantai plantoi, ciui havas lignizitain truncon cae branchoin, cae ciui povas atingi grandan altezon sed principe por ni homoi arboi estas vivo gravae. Char ili prisorgas multega tiel nomatain in ecosistema in servoin. Tio estas laudifine, rectai au mal rectai contribuoi de la ecosistemoi alla bonfarto de la homo. La fruct arboi provisas nin per nutrajo. De pomoi, avocadoi, dactiloi, nuxoi au olivoi, gis orangioi, cae citronoi, cae compreneble, multae pluae spezoi de fructoi. Sen ligno, la homaro supposeble ne estus multe progressinta. Ligno servas kiel konstru materialo por la produktado de mebloj, instrumentoj, papero, teksaĵaj fibroj kaj ankaŭ kiel bruliga materialo. Por kreskado arboj funkciigas la tiel nomatan fotosintezon. Cetio La arboi absorbas la climato damagian forcean gasson carbon dioxido el la aero, cae convertas gin, helpe de sun lumo, al sucero. Tiun suceron la arbo besonas ciel energii liberanton por crescado. Crom producto de la fotosinteso estas la oxigeno sen kiu ni ne povas transvivi sur nia planedo. Kiom da oxigeno precize estas produktata, tio dependas de la specio kaj de la agio de la arbo. Daure verdai pinglo arboi, coniferoi, sencesse productas oxigenon. Foli arboi, nur tiam, tiam ili portas folioin. Plen crescinta fago capablas provisi tec homoin en jaro per oxigeno, cae giai folioi filtras en jaro pli ol unu tuno da polvo, da bacterioi, cae da fungae sporoi, el la aero. Arboi estas perfectae climatizae sistemoi, per iliae folioi ili donatsas ombron. Protectas contra ultraviola radiado, cae reductas la temperaturon circa si. Fago vaporigas en tago quartcent gis quincent litroin da aquo tras iae folioi, cae havas malvarmigan effecton al sia circa de tri gis ses gradoi Celsiuso. Cai concerne aquon. Tra siae radicoi, arboi conservas la pluvon en la grundo, cae tenigas ancao en declivoi, cae ce fortai pluvoi. Ili filtras tiu la pluvon, cae tiel zorgas por pura grunda aquo. Per siae folioi, arboi crome reductas la bruon en urboi. Ciu arbo ofertas multain etain viveioin. Sur maliuna querco au fago vivas circau ducent diversae spezioi, kiel insectoi au araneoi. Tiui sia vitse servas por birdoi, vespertoi aus ciuroi ciel nutrajo, cae tiui trovas ancao siae nesteioin cae dormeioin en la arboi. Alie dirite, sen arboi, nido supposeble, ne povus audi la cantadon de birdoi, cae ni ne povus observis ciuroin, cae sens ciuroi au birdoi crescus mal arboi, char ili disvastigas la fructoin de diversae arboi. Ancorau oni ne precises cias ciel tio funccias, sed restado en la arbaro bon fartigas nin. Laus cienza literaturo, gi povas efici contrao depresioi, cae povas reducti stresson. Gi povas pli bodigi nian cognain funccioin, cae pli fortigi nian cor sango circulan cae immunan sistemon. Nia tuta corpo en arbaro shaine shaltigas al regenerado. Cae fine ancorao ien du recordoi qui el ple alta arbo estas actuale considerata cun cent dec quin como quin quin metroi hiperion quiu estas marborda mamut arbo en Californio kai qui el ple adja arbo staras piceo sur la monto fulu en svedio oni taxas gian argon al nau mil quincent quindec Yes, arboi estas vere mirindai.